baserriko gauzak, mendiko gauzak eta horiek uh, biziki eh, berdin uh, eh, kustentitugu gauzak Julien Lazalekin, ez hau zentitu uh, iziarri untsa gauza horiek, uh, emengoa da, lurrekoa da, nire, hor dion uh, ados ginen gauza horien gainean, berbaiz ginen ados, er, nola CR postu eman horiek uh, mainan uh, nahikaria berdin da eta gauza hori uh, biztanda uh, landuko dutala, emengo hau ezekin. Hemen ezautiani zenta badakite hemen goa eta hemen jendiak maite utala dosiera guzi horiek eh, landu heekin hemen go jenden eta bernesko haldian bo, enute uh, eh, biziki untsa ezautzen eta normal da konfiantzia hori behar da uh, emendatu, behar da nik loriatu nizen jendiari buruz joaitia hor bernesal dekaldean, vale d'asp, vale d'oso, vale de vale Uzbek eta oloroko uh, ingurian uh, goxatu niz, uh, biziki jendekin, baina ez anitzen, pentsatzen dut, behar dutala ono gehiago egin.